Koymaptu hiçbir neseli bağlar navada şey Bu ben kesen Қалдырдың түрлік нәрсәзі мұнда олар не сөзлейді дағада қоймапты ешбір нәрсәне маңлар науада шәй бұның кесі Қалдырдың түрлік нәрсәзі мұнда олар не сөзлейді дағада әқиде білін бірләшкен достар Türkistan ichra kaldırdım o'rin saplardin bir bo'sh bulun. bo'ling mushkulning aqida bilan birlashgan do'stlar Türkistan ichra kaldırdım o'rin saplardin bir bo'sh sohibi bo'ling mushkulni mushul sapdoshlar nima qoldi desanglar bir qo'rol qoldi unlari o'chgan yangrasin takbir etilsin qo'rol emastur uning inisi o'lgan sapdoshlar nima qoldi desanglar bir qo'rol qoldi yamrasin takbir etilsin qurol emasdir uning egisi o'lgan ummatga qoldi qissasi mening shahidlardan u omonat sizga kofirlik chepim uygilariga qayg'u g'am yo'qdur ketgan shahidga ummatga qoldi qissasi mening shahidlardan u omonat sizga kofirlik chepim uygilariga qayg'u g'am غم yo'qtur ketgan shahidga ey tag'ut kofir qoldirdim la'nat Alloh xolisa beshimg'a taxtinglar bo'lsin yer bilan Yeksan kanuni. Qur'on olamda gullar ey tag'ut kofir lanet. Allah Alloh xolisa beshimg'a Gülden yeksan kanuni Kur'an alemde güller Muslimler kütler üstüde azap var ve fetihler Bunlar Hoşunda yoldur üzülmeydi Ankar valla girer Müslümler kütler üstüde vəfədindən bulmayız O şundaq yoldur üzülməydi Qan karvallar gidər O şundaq yoldur üzülməydi Qan karvallar gidər O şundaq yoldur üzülməydi Qan karvallar